บุ๊กทูยี่สิบสี่ยิการนัดหมายยักษ์กคุณพลาดรถโดยสารหรือเปล่าครับบัสนに乗り遅れたのですかผมรอคุณครึ่งชั่วโมงแล้วครับ 私は30分もあなたを待っていました。あなたは携帯電話を持っていないのですか今度は遅れないように今度はタクシーで来なさい ครั้งหน้าเอาร่มมาด้วยนะครับ今度は傘を持ってくるようにพรุ่งนี้ผมหยุดครับ明日は時間がありますพรุ่งนี้เราจะพบกันดีไหมครับ明日会いましょうか残念ながら明日は都合が悪いです。 สุดสัปดาห์นี้คุณมีอะไรทำหรือยังครับ今週末もう予定が入っていますかหรือว่าคุณมีนัดแล้วครับそれとも戦約があるのですかผมเสนอให้เราเจอกันวันสุดสัปดาห์週末に会おうと思いますがどうですかเราไปปิกนิกกันดีไหมครับ ปิกนิกに行きましょうかเราไปชายหาดกันดีไหมครับ浜辺に行きましょうかเราไปเที่ยวภูเขากันดีไหมครับ山に行きましょうかผมจะไปรับคุณที่ทำงานオフィスに迎えに行きますผมจะไปรับคุณที่บ้าน 家に迎えに行きます。ผมจะไปรับคุณที่ป้ายรถโดยสาร。バス停まで迎えに行きます。